ayun simkuring muji syukur hakekat ke Allah subhanahu Wa ta'ala Hai syariatna kapallah hadirin kaum muslimin muslimat Hai anu ayah bisa sekitar lingkungan negara Republik Indonesia ia khususnya umum di muka bumi di Asri dugi Ka magribribu para bapak saraya simkuring Nami Kyai Haji Muhammad Arif Saleh anu maksud tujuan Ana teaya sanes seolah-olah simkuring silaturahmi sanaos Barijeng ber bertemu muka keasa tepang tinggal kapal hadirin anu ayah di daerah Karawang Sakarawangku daerah Bandung Sabanung di daerah Kuningan Sakuningan di Majalengka OGsa Majalengka Tangerang Sa Tengerang Bogor Sa Bogor Jakarta Sajakarta Sukabumi Oge Sakup Sukabumi pala hadirin saraya Di nuul Islam agama Islam anu jadi pokok Kahii kesetiaan H Kuduubi sang ngabuktikan Pangaabati Agusti Nuaha Suci kur bisa ngalakonan karena parahan nana mana parahanti Allah layankuru bisa nyingkirantina sagala rupa larangan nana mana larangannti Allah subhanahu Wa Ta'ala Hai ke lawan tumut karena sakumna ungeling u Quran yang hadis ulah dirukareka kliyan di Supang simpang paham atau waktuku akal anu metak sasar jeng sok loba anunya sarken keanuliane Hai pahala hadirin sing jadi emutan kurang sebagai manusia nu beragama Islam Sadayana Barogarasa tiap-tiap manusia nu beragama Islam sok di sunatan namunun tujuan aneh tujuan nana supaya bersihtina najis supaya sah ngalaksanakan ibadah ke Allah tikawi kangngjeng Nabilah Ibrahim Alaihissalam Dihatna umat Islam kudu bersih temenang nimulkan pikiran siirik pidik Yatkabatur Ogedina harta kakayaan nana umat Islam kudu bersih mawi diwajibkan ngaluarkan zakat ulah ayaah hak-hak fair miskin anu nyangkut di rah kap pamarintah Oge kudu na berbersih dimana pembayaran- pembayaran ipeda atautawa Bimas penting kudu di lunasi Islam supaya salamet dunya rauh akhirat di dunia hayang salamet oge di akhirat hayang salahi salalama lamunkah herap pasti pala sadekhara yang asup kas surga mual aya nu hayang kanaraka kaum Bapak ne hayang kas surga lamun ditanya kaum ibu ne ge nga jawab Ibu Oge hayang kasurga tukang dagang ne hayang kas surga teing barok murangan timangan OG lumayan jenah sama ke lumayan lamun urang sok rajin murangan timbangan berarti nyengcelengan siksa tapi namunmun orangrang sok ngalewihan tinana timbangan berarti nyeng celengan amal tukang Taninehangka surga te berisok ngaletikan jalan Oke perhatian kasadanya para Patani dimana jalan letik gedeean lah tinggal salatna hayang kas surga Anutara salat OG tetap baik manehna hayang kasurga nusok hudang tipeting salat tahajud hayang kas surga anuge ple wae sapepeting manehna Oge hayang kas surga surga dianggap gampang bener sebenarnya orangrang asalnageti surga bersih lamun urang hayang bisa balik deka surga tetap kuru bersih surga tenerima manusia Nu kotor pun ulahi Gaing manusia pakaian ge lamun asal natinalamamari bersih lamunngeska luartinanalamamri lamun eta pakaian hayang bisa balik dekanalamamri kur bersih sebab lamari tenerima pakaian Nu kotor tok begitu Pak mana kotor pakaian kamana hela saat meme karena lamari Hai berenan di bawahwa Kakali hela Hai di gila sela dikerbekenlaeta pakaian dibanting hela dicoktrokla pala seek mending lamun seti koktorna tapi lo loba Wah di luluh terus terkadang di keman tilupuetilu putih manusia tuh bisa langsung ke surga lamun loba dosa pasti dikerebakken hela di neraka jahanam mending lamun setik lamun loba terkadang dikeman paling setik tilu puluh tahun nah sing jadi perhatsan lapa umat Islam kur bener-bener bersih ulah ngebugan penyakit kotok meting balung kulit hianat kabatur seperti Sohibul Hikayat Kiai Ahmad bersih putih sobar tawakalka Allah anu bener-bener iman kalau Allah bisa mengikuti karena ajaran-ajaran Rasulullah ogenurut kap pamarentah pala hadirinshohibul hikaya dengan judul Kyai Ahmad aak kusimkuring badek dirap kawi Ayahmi jauh pisantina agama poek bulan tanggal ti pengakuan tetap beragama Islam tapi karena palaturan-palaturan ia agama Islam lolak sama sekali ganingnya hok kana praktek na salat nicak oge kama sigit get etajal mit buas cek urang bogor timah tunggul di parut catang di umpak tukang bobok tukangtarok nganhutuk tukang ngabobokan anrokmah Jawen istuning hobina teh kana main. seolah-olah judi anu dilarangku Allah saja batieta ho eta sijal mate tukang ngaduken hayam tukang pasea sebab maneh nangebogaan rasa pinuhku elmu elmu kalahiran bangsa ajian wedhu parung cigunewa cikag kegan sera cimane tanyakan. tinggal Beraja musti Taji Malela Betara Karang Elmu Banyu Pancasone Betara sangsan sapu angin nganhute sapu inyuk sapu pare bogal manehhanan hari kagungan Putra para sedere mung hijjihijne jenengan Ahmad A umurna eta Ahmad kurang lebihwih 10 tahun Umaha pala sadek kajjadian nana si Jalma an Wai ngarempa kelarangan Allah anu berang peting gawenna main je ngadu haym akhirnya harta kakayaan na akhirnya manehna balangsa dahahar sore untuk isuku rumah tangan na Oge anu kalintang repotne dimana lamun hujan pinuh kucai karagra gancai hujan alias bocor ngarana kumaha sanggesne susah eta sijallma tetap tegancang kembali karena pelaturan Allah tetap ngabun tangur anu mawi tetap susahne eta sijallma tinggal Namung pala sadre khawatir Kaputran jenengan Ahmad make baju getra ngan ukur make calana oge calana sugan aya sa kilo setengah maberatna pin ku na nangis baik basana Ahmad T Ibu Hoong Dahar tinggalng lapar Abihoyonghoonghar kumaha jawab bu ujang sing se kumaha at aya olah ke ba maneh saja batin ngoome hayam gawe Ahmadnya hukur kal keluar cair mata tipeting tepati bedah bisa sare rasaken kosong ngai betul anuhir Ahmad tepa kuna patuangan anak laparnya kapaksa mapai-mapai jalan manehanana nuturken Inung suku barang dugikahhiji pasar Eeta Ahmad tehh menak artosnya ageng saten kerjaman normaleta Ahmad bung bungah anur wattasta man mangih du agengba lama ageng anu akhirnya eta Ahmad lempang ka toko alias kawarru karena beas Kankana uyah restana dipeserkenkana us Hai jeng kenur Munca aye nama 2 K maksudna Ahmad numawi meer alat-alat musep alias mancingrek hayang usaha maraban Innu Bapakpak tujuan Ahmad naik usaha mancing sugan kapangi saleter letter gancang na Ahmadulih kabumina barang datang kaimah Ahmad dipasrahkan Kaibbuuna basana ibu Abi Temen arto Saenngan dibelikan karena beyas nok bu ibu genge tekuat ite beteng ka laparna di mana maneh teh menang beasnya menak artos cenebutahhi beas natahhi laukne ba na ogeker ngome hayam te ka dilesot ke sebab ngadenge Ahmad mamawa beas penting maneh geras sanggung aning oge lapar ya tinggal dijawab ku pamaji kanana bisa nyagu tukang lalaki kudu naanu kudu ngalahuh teh kumaha jawab naeta jeleman dul jelema tukang ngome hayampoknaing sanget ay kudu ngalahuh mah ah lapar-mapartahbang bahulaan jele itu males naeta bana Ahmad tek itu uhir ku males-males ne bisa oge ngalahuluh eteta bapane tapi bilik Imahna bilik dapur belah wetan di hantamtah gitu ku ngedul-ngeduletajallma sendirinya anu akhirnya disanggu barang guys disangguges asa Ahmad ma ampir tekagian ku ilumna jengku bapane Ahmad Magwe na ngautan awiwe sape peting ny neon maksudnya barang beres nyion jej etak Ahmad terus diterap- terapken etasi usep barang beres nerapken usep kurang lewih tabuh opat enjing enjing Ahmad jam opat hampir waktu subuh ngahudangkan Kaibngu doakankubu sugan kapangi saletar 2 letter Bu hmm, jawab Ibung tunuh maneh teletikletik tipe tingkah karayapan inget ka ilung tapi silang kita get na didoakan ku ibu Ahmad Pak perihatin keraas maneh nama mawa useep turun gunung-unggah gunung netenete balungssit mapimaapai pancaniti Hai akhirnya ia Ahmad temmenak hiji walungan atau wahangan ataukali Ahmad Ten se nangkling didinya Pak barang dugi kajam opat sore Ahmad teh menang loba eta lauk tehkenging seeuras Ahmad barang nepi kahi je lemurku Ahmad eta silauk ditukkerken kana beas Alhamdulillah dua tilu batok mahasillah as mulih Ahmad tadi bawa ka inung ba masrah hasil ngusep atawa mancing te ururing menang la diliron ke kana ye beas Du pulaunun maneh ngus tong me ibu menakdhahar al poe bener cek ba ngenahunyangenahun ya ilung silinuh doinyang serreng de susuna a aining sehat ya gas ulah--orang maneh mu ulah mikira naon-on at ba na jadi beki ngedulmad na maneh maugalpoe dididikan masa-masa kali Eeta Ahmad kosong pisan kosong tina didikan Sumawana didikan agama Sumawana pengetahuan umum jadi Ahmad teh ngan ukur ngebogaan didikan Iwati mancing atauusseptah Ahmad lami jeung lami gawen na ngusep jalan ogemennyasledu ku soangan yang lewih dua tahun Ahmad Jawen nangngusep para bapakcunuk karena waktu ninggang karena mangsa kapenak jeung hiji santri Hai di perjalanan Hai cek santri Assalamualaikum Ahmad thebis bisa nemalan Ulluksam sebab kosong tina didikan Hai jangan tinggal sah ngaran maneh cek santri Hai ngaran Abi Ahmad ba Oh Ahmad di mana maneh kawit dayuh maneh tempat ngancik panyecingan cipalih kulonpa asaku Banyar Karangpanglayungan Oh jadi ngaran maneh teh Ahmad summohun kicak tinggal Bapak terek nanya Ka maneh nah maneh tuh aya dari pagaweian saja batngu aya sebab lamun Abi tengusup sappoe inung Bapak Abdi bisa terdaar sapoe Oh gitu tukang neon Bapak maneh sok ngadukun hayam Pak Gusti supaya maneh jadi manusia anu berharga yang Mamang rek ngajak kam maneh sebab Islam jeung Islam teh duluurkulu muslimin khwaun umat Islam dimana bay ayana eta saudara dulur mamamng teh Bugarasa kawajiban diantara dulur jeng duluur nek ngajak karena kehaan Mamngjak masren you supaya maneh teh jadi manusia nu berharga Hai orang ngaji Ahmad poe Pak tenyaho karena bahasa kecap ngaji naon cenemang ay ngaji tengo ya Allah ya Robbi dianggap na kaadaan apa na yang ngaji neangan elmu maksudnya ngalengitken kabodoan neangan kapinter kapinteran atuh wing me boga bekel ce Ahmad Kyjang urusan bekal mah Mamang tanggung jawab asal maneh daiek ngaji chibeja ka Inung Bapak maneh bejaken kuring hayang masantren hayang bisa ngaji chikir Hai jadi ku ka diai channel lamun din ku Inung Bapak jadi Ahmad tepa pisah jeung santri lajeng muih manehhan et Ahmad barang datang Kai mahnanyangken Doi eteta beas ladang lauku tinggal terus didaha disanggu dipasak diolah ke Hai barang beres Pak terusdala lahar Ahmad sarang Inung ba barang beres dahar Ahmadpok kuring rekwak cabalaka nek blak-blakan Ahmad kuringneknek mus teh naun sababnya bab kuring teh hayang boga pangalaman hayang-neangan elmu hayang bisa ngaji ba kumaha jawab Bapak dia ulah menang di lilirrkbatur ngaji dilebok mages puguhu kapangidaharan ualpoe sok menang dilili Batur elmu dia ngebek cek Ahmad lain gitu ba ke kekuring Maha yang mas sanren cek sirenge panga bekal Ahmad Pak dijawabku Ahmad Asonor bekal mate kudu mawak tinggal dijamin wingku santri-santri asal Da ngaji Waduh cek ba nepu singing atuh <laughs> Si ya bisa dahar di pasantren A Insia itu terserah Bapak cek Ahmad Waduh airrek maksa memaneh ke ke tena-naon tinggal ulah maneh daharing wayah na masak diri itu kerak nama kirim deh Ah kera jadi Ahmad tepa rek lempang masantren teh temawa naon-unawa beas temawa duit make calana oge ayah sugansa kilo setengah ma beratmu Pak doa ke mah Oh chiki Ahmad ngoloyortimahna Lugaur layang ranna denning laga do nangcara wayang Ahmad dimpang baik kapasan tren manehane barang datang kapasantren tepi kapasantren eta Ahmad teuluk salam- salam acan dat tenyahununkana uluk Jo Hai Jol santri eh bener si Ahmad geingnya sumohun ceang kumaaya dibiken kuinung ba mane pasihkenmahoh skurtah beas ba nyaren kenya taukna tau uyah na Mamang mareek ngajinya kayak di mana Mamang balik ngaji sanggu kudugas asaknya summonmah jadi Ahmadtegawen tukang masak alpoeta Ahmad masak baik hari ngaji Matara salatara gawen ngan masak baik aybalik maca besigahan Mamdujiji palasa Dereksi Ahmad hari tak Keneh dipagahan ngaji kueta santri anu mempertanggung jawabdahhana keeta Ahmad berkah dipagahana nama calakan menang tilu jajar hari ngncek santri kiamat isukan di parik saku bapak lamunimu awas manehnya kulantaran Ahmad soksion di parik sangketimu gawenangan ngaken bari man ge ngapalken eta Ahmad bari ngumahan piring ge ngapalken baik bar nga harepan ha ngapalken ngasurken sene bar ngapalken ngaji baik eta Ahmadku sebab si ayaah pemeriksaan teimu ngorowe co cek babatura nana aing maga aneng masak deket simat ngerbakbahadah channel wing besi teimu tinggal akhirnya katalar Pak Eeta Ahmad tehh barang di Pariyodaiku santri Alhamdulillah katalar bunga santri teh Ma dipindahku Ma ga-muga man sing jadi kiainya pindahgende Pak Ahmad tehh terus-terusan ngaji tapi a kerak mengalir de ka pan ya ingatikainung barakmanya anu-akhir iriwayat Ahmad aya diasan tren temulih-mih sobar jeungng barijengtawakalkal lo Eeta Ahmad barang menang umuran 2 tahun Ahmad ningkat kani ngaji ambil jurumiah bagian el muunahu sangges na ngaji Amil jurumiah etanggaran Ahmad sok ngadege Pak papatah papatah eta ulama sauur guru Na barudak sing rajin hudang tipeting sing rajin maneh macasholawat sing rajin menallah Ri anu seueurnu halal barijeng elmu anu manfaat punya malah mandar mareh cemarinang pitulung Ti Allah barudahtah kecap guru teh gitu santri nujen Ay Ahmad maka denge didenge dilaksanke Hai Batur hudang maneh nasare Batur sare maneh na udang gawe na Ahmad tinggal jam 12 manehnatara Lesot jeung kita baiktara lesot nyekelan kitab sape peting Ahmad lamun kasal-kesal manehna Tengah hari ring maca shalawat bari kerngubaran kake Allahhu'uh Salli ala nuril anwar wa siril asror Wa atir yaqil agyar Wa miftahi babil yasan Sayyidina محمد المختار وعليه الأطار وأصحابه الأهيار الله اللهم Salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tir yaqil aghyar wa miftahi babil yashan sayyidina Quan Muhammadil Mukhtarwalihilafar wayar ada ahi waifli nyaar we sapah putih Kakuping ku mamajengan uh siahmad waas sobar tawaka, dua perperihatin muga-mugawe sing dijadikan Kyai Gustiatkanmu sala Ahmad mah tapi kurang lebih 8 tahun etak Ahmad Alhamdulillah ku nurutkan menjadi guru manhan- tekun sobar dan tinggal hudang tipeti tapi Aika Inung Bapak mekerak mengalir we anus je sadsa Yu Ahmad tehh dipanggil ku Kyai sauur mamangan madkadir Bapak nek ngusir kam aneh ngusir lain ngusir supaya anj muih wayah Anjeng supaya pinah masantren supaya nambah pangalaman tuh di lemur itu ayaah mamama ajengan sepuh guru Mama lamun anjem canditah mulih ulahwakamuih sana jam puluhan tahun ya tinggal supaya nambah pangalaman supaya ner-er pasgi ilmu maneh dijawab Gu Ahmad Oh mama jadi Abi kedah ngali masantren kuma tuh inung ba Abdi inget Ka bapokoknya urusan inung Bapak maneh ku maha mama pan Abi Tegaduki tab jenaajengan dipangmeserken takjengan Teuh sinyang diberre Tegaduh acuuk oga dipasihan tegaduh bekal dari sau mamajengan urusan bekal gampang Yes surat timak Insya Allah dititipkan kamjengan ulah dugi kalabah anjeng kalaparan Inya Allah ce Kyai tinggal Abdi Tegaduh peci jadi Ahmad ketika pungkur Tegaduh peci sauur Ma ajengan taayamad tapi urang mil we barang mama ajengan milarian menak Oge urut kopeah anak kopeah tetapmunnarahanhur teh kopeah belum Saur Mama ajenganmad ayaga Imah pakaian barudak bisa diriwoh ke manehku barudak daerah-erah jawab Ahmad sawwyos ajengan itung-itung tanah panon Ahmad Ahmad depas siap-siap manehhan ngumpulkan kitab sinyang meningus kelirnge tiamahromeg punyapeas jadi Ahmad tepat teraswujud mayunel eta guru Hai nydi muga-muga abdiing menangpi tuduh di Allah Haikalayan muga-muga ilmu Abdi mugaku Allah sing dimanfaatkan Kijah didoakanku Mama etak Ahmad tehh barnge celak cipanon lugamundur layang ranna denning lagamun cara wayangmah jadi kiamat tengesaudaradras keluar tip pasantren ngehar baik Dek manehana lempang serangan lempang nasa soranganan etak Ahmad rek angkat kapasantren parihatin pisan pa sapanjang jalan ngarbai maca solawat? Allahumma salli ala nurimu والحاسرين أشرر والتين يقل أجر ومفتاح بابيل يشر سيدنا محمد المختار وأليه الأطهر wayar adahi wali barang asubkah hij lemur eta kia Ahmad kalsan marrang kali nu ayah di kampung eta nuju kempel barang ningali Ki Ahmad Pak menurunuran eta barudah tinggal cek baru dakda aya orokduken oh, Ahmad orok bener cek ajenganiah baru tapi kiamat sobar baike tawakal kawasa Hai barang telahmi kiamat sumping kapasantren anu ageng pasantren mamama ajengan sephu ressan santri ngujuda lahar dipipir pasantren Ki Ahmad gancang Ulluksam Assalamualaikum waalaikumsalam eta santri barang ningali Ki Ahmad lain setting kebessekan Pak Boy aya naun ceremanguh ceki Ahmadgularekmahantren mas sanren si mas sanrenpe Ahmad pamashan cena tan pan non tiajengan dimana airompok nakyai did itu cenamang paling togoh Hai gerakan itu kami bisa kebessekan kalau youreta Ahmad barang dongkap kamu mama ajengan sepuh Assalamualaikum Waalaikumsalam ya Banjar Karangpanglayungan anyar Pinangi di mana kawit day man tempat ngancik panyecing Sau Ahmad tipasantren itu mama ayah naon jawab Ahmad Abdi Badah Masantren Alhamdulillah sauur Mama ajengan Gunung Himalaya ageng agengan manah mama bungah bungah anu Amar watta suta biararkan maneh elmu bunga mama hingga sahangaran maneh Ahmad Ah bung aya bingung bingung nama mama tempat gest ayah pinuh sadana naku santri sakit wee Ma bingung jadi tempat tes adayana per to pinuh Mama bingung Anjeng di manaren Hai terkacuali Anjenndaek di dapur ku Marek dipangdamel ke kamarku Muhammad laun maneh dayek diapur dipangnya ke kamarku Ma Dayek Alhamdulillah cek Ahmad cocok aning didinya ye laras ajengan Abdidi nyawa ulah dialih ke Abdi pikiran Ahmad cocok deket karena kejo sebab rumah satu mawa bekaltah jadi Ahmadnya dipangdamelken kamar di pawwon nganeta Ahmad ga tempat-tempo baik tempat-tempo lain empuan anu te bener asal tengah petingar maca solawat. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa atir yaqil agyar wa miftahi babil yashar سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأهيار عدد نعم الله وإفضله Jam 12 ditingali ku mamajengan Ahmad masih keneh nyekelan kitab. sampai setengah obat mamaajengan gugah Doip Ki Ahmad masih keehnya kelan Ki Alhamdulillah riwayat yaki Ahmad anu akhir nama sanantren di mamaajengan sepuh kurang lebihh 80 tahun 8 tahun sanis 8088 8 tahun digilku mamajengan ya Ahmad Masegi Elmuune El munahu diaos bagian alat 6 mantek munazoroh bayan istiarah bad Dharmaknunun Ishaji Sulamul Munazorohi tafsir kitab anus sak itu sena diaos tafsir munir tafsir Jalen tafsir Showi Badowitowi tafsir Hozin tafsir Jamal Madroki Tanjirhanaapi Kaesir tafsir terus bagian ilmu tasawufna pertama kitab Bidayatul Hidayah min hadul Abidin Hikam Wasiatul Mustafa Ihya Ulumuddin Tambihul Mugtarin Tambihul Ghafilin Sarah Ihya Al-Ibtihab Nasaidinia Nasalil Ibad Hidayatul Salikin Salamut Taufik Tasawuf terus bagian usul pertama-tama kitab Warokot Jamu Jawame Mugni Muhtad Umul Barohin Tijan Sansiah Johar Tauhid Itkan Fatawiyah Hadisiyah Usul terus bagian hadis pertama-tama kitab Dakoik Duratul Nasihin Duratul Wa'idin Bukhari Muslim Fathul Bari Tajrus Soreh Irsadul Ibad Kurtubi Baitunia Pajar Islam Uspuri Majalis Isaniyah Johar Tauhid Badru Munir Durus Saman Mustalahat Hadis Kanjul Kumal Hadis kera Di bagianpikih pertama-tama kitab Sara Sitin teruskan Rid takrib Fatul Mu'in tosekh Bajuri kiyatullahnajna Fa Wahj Fa Wahhab Jawajir badol Mihatu Z Miha Ibnu as Hajid Thlib Thlib Alfa Umlib Majboul Butun Fatul Jawad Busro karib Sipatu saja. Sulamundaddul Mansur asbah Wazairanimahali jadi kiamat tepat segi elmu anuhir diangkirku Ma janganngan sepuh jangka karena waktuning karena mangsa mama lain naik musir kam maneh- majena maneh Tegera muih -muugawei elmu manehku Allah dimanfaatkan gera muruk minut mitutur Anjen Hai kainung Bapak Anjen Ka ahli ahli Anjen umum kasakur muslimin muslimat Hai C didoakan ku Ma Hai paladirinnya kiamat tepak keluarti pasantrenen manehan ci dipaunan mamajengandu muga dimangpaken elmu anj paladirin kiamat tengesshotina launan mamajengan Luga ilmunur layang ranna denning laga toang wayang sepanjang jalan kiamat nyoren kaneron kopea berem diange bae kumanehanana mendingan seropong kopea Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa atil yaqil agyar ومفتاح باب اليشر سيدنا محمد المختار وعليه الأطار وأصحابه الأخيار أددني الله وإفضالي kirang langkung para sedere Ki Ahmad tehh genep pulas tahun tepenak sarang buune sarang ba barang dongkat teh kaeta ngoam Ken Hai teras Ahmad Ulluksam Assalamualaikum Celenge kozinuk tentil maaf tanya Pak boro-boro kami bisa mererek kami gecandahar di kamari cek Ahmad dikenallinkolo Pak maaf habis sebagai mentamenta cek Ahmad pan anak bapak piraku hilap Doi Ahmad apa nembe mulihren oh, cek barengsia Ahmad tuh ce ya naon maningnguep merend loak lauknge coba Syeta diajar ngaji kurang lebih 18 tahun naun bebenangan siap menit cumawacang orang-orang acak coba kalah ka asakkulu Syetaha menbur kalah kang ngaledektaka Ahmad tehhanes bungah at saja batin ngaleddek kalah kamu ngusir Pak ini mangh kalah ka bunga mah kalah kamu nguussir ke Ahmad Hai jadi Ahmad tehK pak pinuhku kasedihan Ahmad deh mu inung banedakan kawasa Gui Muga ngabalikin emutanana ka inung batina te bener kadang bener Hai tras Ahmadulih sajupang saron di di jalanan kiamatnya tetap maca shalawat muhtar Ya Allahma'u صل على نور الأنوار وعسر الأسرار وآتير يقين الأغيار ومفتاح باب يشر سيدنا محمد المخ المختار وآله الأطهار وأصحابه الأهيار أددني أم إلهي وإفضلي anu akhirna Ki Ahmad lebet ka hiji kampung barang lebet ka hiji kampung Pak telami waktu dzohor nya Ahmad telebet kahiji masjid teras Ki Ahmad tena tepan zohor di masjid barang beres netepan Alhamdulillah ahli-ahli kampung dinya darah rongkap kaki Ahmad masihan katuangan kalayan masihan dahar Alhamdulillah taki Ahmad tekalaparan har Ahmadmios anu akhirnya Sadayyana sasalaman Kaki Ahmad sambil ngepulan Artos Pak Hai barang die etang- etangku Ahmad yaos sandik kayakin genep rupiah setengah zaman normas Alhamdulillah Hai pitulung ti Gustilumaha Suci saariat ti ahli ahli kampung Nu aya didinya Hai keraas Ahmad temuliih sangna muih eta kiamad sapanjang jalan Pak ngemutke kamana iaing balik Hai diemut Deiku Ahmad Lewihae mulih Dowi kalmur sorangan di sanajan Inungjeng Bapak Hai hewanunkalayan Tengala Hai dimaklumeku Ahmad sebab masihkeneh bodoh kosong tina didikan agamanya emutan Ahmad daripada lempang kamana-mana bujeng-bujeng bisa magahan Batur punyakolot sorangan gecandai salat- salat acan Hai jadi kaputusan emutan Ahmad mulbu Hai barang dongkap Ahmad Kabu Hai direwaan ku Ibu Raana prihatin Ki Ahmad Depa Sarena ogehana pun kakauan kuaya nama buaran bumina jauh kata tan Traski Ahmad temmut kana artos anu gene perak setengahnya akhirnya Kuki Ahmad teh dibalanyaken kana awi kana hatp je kana bi anu maksudna Anjena baden ngadamel hijji mushola, tempat ibadah ke Allah subhanahu Wa ta'ala etetaq Ahmad pala saddere ngabangun musholat teh nyalirawe Hai Ali Iibuna sareng Bapan nyaramte ningali ke ke Ahmad Hai kalah Ka ngarobrol Ki ibuna sareng Bapana si Ahmad kernyiin kanang naon gitu teterangan karena urusan mushola atau walanggar saparanntos naberes eteta mushola kiamat teraswe Tapakur berang pet anu jadi pokokkahiji nyunken ampun menta dihampura dosa ka Allah subhanahu Wa Ta'ala Namung ilung ba na bingung si Ahmad apa karenanaon di jerokanang coba intip si Ahmadna barang diintip ku ba kal resan Ki Ahmad teh nuju na tepan ke sujudeta barang ningali Ahmad ke sujud manilum patan bebe kapa maji kanana ng Syahmad kajjadian kalaparan nga kanan sama mang Ahr sujud Pak kanu kawasa pajar ngakanan sama kubodo-bodona inung ba ah sobar we Ahmadtawakal kalauh anuhir pala hadirin pinuh ku keprihatinan asal wengi Ki Ahmad hudang jam 12tepan tahajud terusas minta ampun minta dihampura Allah sarang nyhunken Riji anu se nuhalanyhunken elmu anu manfaat pala hadirin Kimad tetap ke diropyak ku Iburama barang Dinahiji Waktos Ibu Ramana Nujuta Araya kinten Kinten tabur opat sumping genep barudak ngarora kinten Kinten tabu opat Budak ngoora ayaah genep panan eta pemudaan tinggal sireng eta genep pamuda etT santri nuju milari Kyai paras 2 bulan ke acan menak barang dongkap kallanggar Ahmad ia baru dakjauhan bingung na hallanggar eteta kanang baru mushoawaeh kanang Me punya barng dicatan leras mushola teras baru daknya ngaken uluk salam Assalamualaikum waalaikumsalam depantes nubuganbun dim koiah nga dekle baru dak mang mushola saneshun uyang sing gede atyin musho teh nah kuma tulung si lanjut emang ngiringngepan ya baru ngiring netepan asar barang beres netepan asar ngobrol Sareng Ki Ahmad ceki Ahmadjang asaku Banjar Karangpanglayungan Anyar Pinangi di mana kawit day meneh tempat ngancik panycingan cek baru datekte Pak kuring teh santri ke Bapak Kasantri yakuring teker mil Kyai kurang lewih ge dua bulan can men Kyai terang ba Ka Kyai Hai teunnjeng Ahmad Hiji ulama hijji Kiai panai Jami macaapa ku ngaji salat gekulunyahokana el muune tinggal sabalik namaragahan eta baru dakak kia Ahmad teterangan lamun yen Ki Ahmad eta hiji ulama eh, Ahmad anuhir napal hadirin dugi kadur waktu maghrib ia baru dak anu genep tehwakca balakai Pak pun ten we rek nyarek sawenmah parasonten mang aja Dur magrib teras adzan beres adzam komat barang beres eta komt pala Ahmad ujang bapaknya ngakenun wayah na piwaraang kapayun jadi imam Sadayana santri Pak aya nukar sauun tinggal al sana kami ia capek balang saya ba we neon an kira-kira bisa ba hayuh baca dah Allah mah lautanpangampuraasa ujang ba hayyu pa itung-itung latihan lahbener ruku sujud kukuring ke dioomeken Pak ladirin Kiahmad tehh kapsa kapayunasahmad Pakman babacaan pas sehat kalayan anu diaosia ayat-ayat Alquranwan metak murikak bulupunuk Pak budak bingung sadana dirin Yeswanten kiamat saya amet passehat amet bubuhan ulama Hai jadi barudak anu genep bingung taya hinggaa keasa salat nungtungringbar sebab manehanna tadi tea madhan kaki Ahmad tinimbang salat kalah karibut di tukang ceksaware tangraksia ksawareh kainannya jadi baru teh salat anu salat Mak Ahmad wee suarangan Hai banget kuiin baru dakrengji ulama Hai barang beresnetepang Ki Ahmad ngajak ngaos the can tinggal sare urang akhirnya y Mahabarudapa bannyir kucai pano nangis payunun Ki Ahmad basana tepa Kyai hampura tiluhur sa ujung ramut tihanapsa usap dampak kuyana bogara sabi dosa yang Boga rasa Abhin Ab sana jandidung karku Hal 7 Abi teh mual ini Kyai tetap Abirekren did Ahmad Ma satu bisa ngaji ayawe jampe ori-ai wamah gitu kia Ahmat tehh untuk sombong hirup sawwiyos ajengan Abdimah p sanajan didungkarrku Hal 7 mual ini tetaprekmas sanren didit anu akhirnya ibute pakre dilanggar barang Dur subuh teras Ibar te Tarurun tilanggar baden tepan subuh Milaririca kang abdas Ali Ba Na Ahmad keang tungwe pipir Imah Barikiih barang ningali baruudak men tilangar genepan Gusti eta ba Na Ahmadih Aripok maneh kap maji kanan Syahmat jelas anakan lalaki KB anak naun cek budak santri direken hayamurang takut jelemah takut santri Hai halluskabujeng kubababkuq Ahmad barudah ulah di huyanpan eteta pun Bapak eta cena ajengan gal deh penjarkenajengan anakan segala Hai anuhirkumapal had diri I baru teh tetap Masntren Hai ngantel laman ukur saminggu Ibardak teh permios badai maruli baru dak mulih sotehkahhiji tegaduh bekel Hai maksud narek nyanak bekal kaduana sedih teaya pasantren maksud baru dakrek ngayken muyawarah sareng Ibu Raana kuhoyo ngabangun pasantren nomor kati lunana ia baru dakte ngaasa sedih ningali Ki Ahman dan Quan Umuran saminggu can pernah katingali ngahuapken sanggu pak Hai jadi baru dakte permios ajehun keduana tapi tetap a muaami nyaeta bad mulihjang dido traasi baru daktean genepanngelit maruliih sadana kabumina mah masing-masing. barang darong Kap kabumine barudak ngayken muswarah jeung iburah nyariosken Abdimah Kiai parasgadduh Ibu ba ngan pasantren ke aya upa mi kaya kai rasaasan jeung kariduan Abditik koyo ngabantu Kyai ngabangun pasantren Hai Ancana ibardak p kay ngabangun pasantren. sauur Ibu Ramanjang cocok pisan dede Anjen Kaibu Rama taye dunya anumangpaat teh maneh mawa-mawak karena jalan kasalmetan dunya airat sengken jariyah teh anu Insyaallah teaya pegatna ngocorja Iha Anjenrek marangkat Dei Ulahi ganing ratus dugi karebu kuibu jeng Bapakpak dibelaan perkawis ngadamel pasantren majang akhirnya pala hadirin putus musyawarah Hai akhirnya siap-siap nyanak di kadaharan bekal anu kalintang seuurna Hai nyanak artos masing-masing kang ngabangun pasantren Oh ia baru datik kempel di anu genep Hai telah menggancang eta baru udah arangkat de panjang jalan theh teinganggera enal penap jeng Kiai Kyai Ahmad tapi barudak di jalan Ngrobrowe baruaran anu dua bongsang mau orang bikin wekaba Kyai Sugan bener an dongkap Kapantren Assalamualaikum waalaikumsalam Waoh kiamad Moro barudak salamet alhamdulillah ia anu dua bog sante kaadaaran dipasikenkabapan na Kyai daiken eta nyokot makanadaadaran tapi nanya maka santri najisken tuaas hatne hir kumaha pala hadirin trasas Ibalukte siap ngabangun pasantren sauuran hiji alit-alit Oge jadi barang dugi kasa Minggutetela eta pasantren ayaah genep sanaos alit Ibu Raken sad dinten dua dinten Pak Alhamdulillah santri tenambihan tiap dinte etasan santri Nami Hanba barang dugikala Bapa lamina etasa tahun atawa sawwarsih sawwarsih lamina atawasa tahun lamina dietangia santri parantos aya geneppul langkung Alhamdulillah pala sedere ia Bapak Naki Ahmad digenep Nugi kalabah geneppuluh najis cangnyran nanya Ka santri anuhir paladere barang dugi kalabah 2 tahun Kimad di etang Santantrina pers 100 lebihwih cepet para bapak Alhamdulillah Hidayah Sinarrang tahu fekti Allah dadak Sakala Inung bana teh kira-kira tabuh dua nangis bahasa Nam coba ibu menta dihampura dunya Heat barang disamperkan Kuki Ahmadnaan tengah petingkir bahasana tejang Bapak Hampura dunya Herat sanajan keak sangkaku ba Maeh teh saar hirup di dunia sireng ba anu sasar titiba jadi ba ba Hayong diajar salat Bapak hampura sanajan ke anak jadi ba Te Anu sasar ba teh anu te bisa hiruprugi te ibadah kaho rasa rugi gogolera nangis Alhamdulillah ibu Raana geski tuh Hidayahsinerang tau Allah rugi kain daiken ibadah getol hudang nati petingan getol te Dur subuh jam tilu dia hantem eta santri mani bingung y nah bedug subuh ya cek sawawa santri muasalah Abah na Ahmad eh, eh, pet baru atusan waktu na jam tilu ing maluk mamayu sala Quan anuhir Alhamdulillah yaki Ahmad tes santri nyangkin seeur ibu Ramana paras In pala sadek nicak kana hiji tahun gitu pitulung ti Allahrijji mah tadiangka-sangka kamanusia sobar nu tawaka janji Allah dina Alquran Bismillahirohmanrohim Wamayat taklah Allahu mahrozahi yar zukumiah tasib sasa jalmaanu tawakalka Allah janji Allahku Allah baris direnggon keluar keluar Ti ka bingung Tiaka susah wayar zukumiin Haieslayah tassib jeung bakal liberreku Allah Riki anut tuh disangka sangka anuhir yq Ahmad tadiongng-royong yang kusadayana et santri dikamekahkan Hai didorong kusaka santri Mamak Kyai wayana kedah angkat katana suci nyukupan rukun Islam anu kalilima Alhamdulillah kaputusan Kimat diuruskan kusakabe santri berangkat katana suciya ladirin kia Ahmad Alhamdulillah di perjalanan salametkalayan bisa melaksanakan ibadah haji Hai barang gancang me riwayatcunukkana waktu ninggang karena mangsa Ahmad bad mulih titana suci santri kabeh enner gen Kiai kiamadngenge sorban putih peci putih ubahkalintang barang dong kapal sadek lungsur tina kapal muridne dugi kanangi sedih banget kupohara muya Ahmad ibu Ramahnamah kantenan Sumawana dugi kaleah gugulan Ja Gusti tetela maneh temen hija anak anu sholeh jadi Kiai guys jadi haji santri nyangkin nabihan Syariatna lamun Anjen Teabbet Kapas sanrenjang yo Bapak jeung ibu teh karena jurang lu mana bu asupna ba teh Alhamdulillah Ki Ahmad pala Sedereek pada ngaayaat pada nempok ketuangan sanes Kanton paras Tekadahar Namung Ibu Raana Kapayunnan Kiahmat Tenangis bahasa nama bunga bunga anu Amar Watasta Ibu sarang bapak ningali Anj guys jadi haji katamah Kiai katamah santri seeur Namung ayah sarupidei ibu sarang Bapak teh nu di emutan berang petinja naon Pak ay umur Anjen dihitungku Bapak kurang lebihwih ge 50 tahun nah hayang kagungan Bojo Hai jadi Ahmad teh ke acan kagungan bo bojo umurna kurang lebihwih ge 50 tahun jadi ibu sarang bapak sok iin ngadenge obrolan barudak poknate apa Kyai banci gitu numetak wayah nawe ujang gerak kagungan bojo ku hayang ibu teboga minantu da puguh boga anakngan hijihiji Insya Allahcenpa ngan kumpul kewe santri sebab Abdi milari pibojoun muaaltasa sad dinten dua dinten samminggu dua minggu muatiasa paling sakedik Abi kedah ngalalakonjuh sasi yo Allah ya Rob Sadayana santri bingung cek Bapak nabaruda buah-bowa guru maneh mereknyangan anubunnttan suka dari ba mabahola zaman ba sapway G15 menang awewek <laughs> medagulum Bapak nama adat Jawara keneia Abdi ma barudah lamun ditinggalkan ku Kyai lalapanjuh bulan Ridho marane man cenajengan Laras Las memangga tetap Abdi Mualbihar Masren didtah lamun Anjenra Ridho singkah haradenya baddah subuh enjing kontan Marek berangkat Hai jadi keputusan kiamat musyawarah jeungsakabe santri enjing baddah subuh badai mangkat doakan barudah Hai barang Dur subuh kiamat netepan subuh barang beres netepan subuh Kiah Madang nos yangng na ngalosinukna jintang se pala hadir aya model jeung aneh etaki Ahmad badde milari istri bade milari pibojo kalah kam make calana anu hanap nahana tuur leheng lamun alus Meuk tia mah ro. kopiah berrem dipakai Dei nah hajak maneh na serti Mekkah anu persis cara bareto Hai nyoren Kaneronina kitab jeung angean anu bersih 2 tilu setel Hai mangul pacul aneh a eta Ahmad bad milari pibojo Ki dan dosa eta Ibu nasrang bana bingung amat aya aneh eta si Ahmad ya Allah naharrek maculka baari pibojun tejang teboga baju yang meningin jem kabaturan te pat Nammut besi tebogoho Ari Anjen kalahkak eh, cek Ahmad beda Pak Ari Abi Marek nyobi Ka istri teh rammun istri Bogohun Kanng dosan model Kigke lamun Abi luwih ginning lewih bogo daripada Tina Gining tepi kabutin daripada Tina seueur Artos tepi katodahar tapi mamung nemongken kagagahan jeungkabengaran ke naon at ditemboken isin kanu kagungan kan kawasaih bener beda nomor ki <laughs> tapi ngaduken wee ba majang tapi rarasaan tujuh tahunnya sah nu santri gKeh pada pengua acak-acakan kiaaiida sawwaeh golongan santri sahnyadakita teh ahai gitu ah, ampun sah ah do cekdak santri silain so hin jadi guru sadobo guru sa luhur-luhur na taktak mau bisa gelluhuran kan na sirah silain teh tiga jenengan anak pahaji Hasan Punten weih aya nusanami pahajiante kacelukaun aun kakoncara gajana pria jujuluk Abil Pamarrta legahing gilang kancana nga ngomakta binukasritinaretes ing sosoca asta gangga Wiratan nuperta asta Mucarawayang Asta panangan Gangga iku Banyu wira arane wong pinter tanu iku masih Perta iku Kalam Nam ayah salah setik pahaji Hasan terrada medi Ari kagungan putra pala Sedere jenengan Nana terratna mintarskh Budak Kirang langkung yuswana 15 tahun majenaparawan Majaputri Arikagelisannatarattars teh bintang naparawan di kota eta ke Aymahi pak ditingaligiit ditenol lengkah lengkah perak kepat namanya singker tipe Eh, tapi pinna oge ba metakti Soledatkutu tijali ke Tuma <laughs> gelis ah menggudin man poharapoko e nyo eh. Allahhu waakbar kegelisan Ratna mintar Si jadi unursada onar saja jagat gegerskabehh Sugar Pak gegerskabeh pagawe gegerskabehh jelelma Benghar rong kap kabubina pahaji Hasan ngalamar najis hij Allah dirimatar teh sa dijajabku mobil sireng ikopiah barerem mereka diyak maksud Arif pahajah Hasan kenyanggunyarwedina korsi malesu nya numaca sholawat Hai barangkat tinggalli teh Pak pucung hu Ahmad make kopiah bermawa gelan Oh nurek mentamenta Sal Nur Anwar Was Ashroun واتير يقي الأغير ومفتاح بابي اليشر سيدنا محمد المختار وعليه الأطهر وأصحابه الأهيار ahi waifli dongkap Ahmad Assalamualaikum Waalaikum salalam gaji medi aan jerukjang regmen sanes Aljurraga milari pada melan ceki Ahmad oh milari pada melan sahangaran maneh Ahmad Pak Oh Ahmad gitu ga ulah diukna tangga jangan menang ngepel tah turunbina na tangga temenanpokna menang ngepeltah koosak Ahmad Tekan koralgan Hai sahangaran maneh Ahmad Pak poho Bapak yang urusan pegawaian mageststa aya kebun karet ratusan hektar beres duka sawah ke urang panggil manor gaweinya jangan sebab mamamah de terang Apakah aya enne pagawean apa tuh aya Sebab aya anungebogaan kawasa di diatesualal pagaweian mahku diserahkan sah ngaran apa kawasa benak pahaji Hasan teh pakarman ngaran Punten be eta pakarman teh juara Pak? menang salah setik main gelepok baik Haijalminajangkung ageng maka iket hidng baju hidng calna hidng Hai tukang bobok tukangtarot cek nu bohong timah nganhunte tukang ngabobokan anrokma <laughs> elmu-elmu kalahiran pinuh Ajiian Waduk parung cigunewa cikag kengan Seak Cimanek tanyakan beraja mustitajimalap betara Karang elmu Banyu Pancasone Betara sangsang sapu angin sapu inyuk sapu pare pinuh dehak <laughs> majal mateh Pak ganengan pase bae eta gawene buat barang datang angkiran tipe Haji pahaji Hasan Guancang ne pakarman datang golok nas metersalamualaikum Waalaikumsalam aya pencitah drogagan panian nanyaken penci besin budak ngakal man Bapak regnanya kam maneh apa aya kene apa tuh ayaweante kebun karet beres Sen namun sawah ayah setempat Dewi anu Can beres nah di mana anu ayah di sela-sela gunung kabelah wetan gunung kabelah gulon gunung Pak di sela-sela gunung anu se 11 peta tapi jadi Can beres Karman aya budak milari pada meantuh ngaran si Ahmad coba sugankersalun coba gawe ke ku maneh dimana channel juraga tuh di luar ciki kumaha maneh pokok berangkat Karman keluar Pak eta puas pakarman Somong jeung tekaburiyaain tedengen Noel Ki Ahmad guys lain kulengen kuku Hai jadi jelaskahomongan pakarman teheta Noel Ki Ahmad dugi kalabah lain kulengen kusku Malikenge we Ahmad deh kolot ah, Ahmad sedang lain kubaek disebut budakdahkolot disebut kolot daripedak sahangaran maneh Ahmadjenapa milari pada melan maneh teh sumumuhun y Bapak ngomonginya lamun maneh digaweidina hiji sawah anu ka dituna gunung ka dia gunung kumaha Hai di sela-sela gunung saw Umma ayakersa maneh ngansyarat aya syarat kumaha canapa Abdi Madimana ge kersa lain macul nepi ka waktu panen maneh kudu tanggung jawab bisa sakkarp maneh kuduipol sala macul dugikah hasil kurang lebihhjuh bulan sanggup sanggu wa hama sanes kanten basmi ku maneh dibarantas sebab tepisa hasil panen urang lamun Muhammad dip Hai mesin turun kanak incu gejang masalah ha mah Kudu dibasmi sebab akhirnyatek na kasarrea nyen susah ahaya istilah temenang di basmi haa Hai Ulahi ganing satu hewan berit jeung sabangsana atautawaang tinggal lemaklah ngarusak tetap guru ditewak zaman nama zaman tahun 787pan malah nanam padi ulah samarangan guru nurt karena Paln pemerintahak parew padi unggul tahan wereng itu maksudna puTwtah masyarakat teh lamun bener maruji syukur diberi merdekaku Allah teh y kudu bener-bener pohram pemerintah teh kudu dibantu ciri manusia numuji syukur janganmo ceki Ahmad itu masa daya-daya Pak memang salaras jeung pelaaturan Allah cek Ahmad sebab efek Nah karena ibadah-ibadah keeh Pak tinggal laun-urang kajjadian kalaparan teh kumaha din ngalaksanken salat kumaha ngalaksanakan pembangunan jeng sabangsana boro-borojal mishodaqoh jaiyahdahar Ogeaya tahan metak penting teangan sumber ibadah kalau teh ngaman ke negara ibadah lingkatkan hasil produksi pertanian OG ibadah punya me jalange ibadah ngabangun saluran cair ibadah malah ngaronget tengah peting ujang eta ibadah lainan ukur salat ibadah T singti atuh ngaraji teh bener gagah manehmatnyahu gening maneh karena cara-carana hirup namun bener anjin hayang salamet dunya Heat majelas ku Ki yo jangan diantarku Bapak Hayyu urang temongken sawah palan sarang pakarman Lempang turun gunung unggah gunung nette Banurung Sipapa pancaniti telah me dongkapkah hiji sawah benerkah itu pasir gunung kabelah Kulon gunung sawahna 11 peta manicurcor bubuhan keayaan di Gununghmadkireh Pak hirup gak dia maulah balik-balik <laughs> urusan dahar majang anteanku Bapak isuk naj jam 11 sore najam tilumun ayo sawah Bapak mang Marrek balik Karman Materas muli Aiki Ahmad Materaswepadah waktu dhohor Abdas tras setepan dhohor Hai barang beres natepan dhohor eteta Ahmad turun kasah terasbae macul eteta Ahman durara asar telahmis sumping pakarman ngananteuran Hai yataqi Ahmad macul baye di tengah sawah Hai barang datang Bapak Karman mamawaanggu cek Pakarman Ma Tegarahar ya sanggu sumohun Bapak simpan wee dis sau Bapak Marek mulih Doi yemahgapa mulih pakarman etaki Ahmad Pak Dur magrib salat magrib dugi Kaisa salat Isa sangu telengit saremeh-remeh acan barang datang jam 12 Ki Ahmad tetap salat tahajud Dur subuh salat subuh beres netepan subuh berangkat Dewi Kasawah macul Dewi Ki Ahmad aneh pak paccul hijji kun tapak pacul kuat ayat 10ji keajaiban Ahmad teh anuhirna jam 11 datang dari pakarman nganantean sangu anu kamarigaweuh kene barang pakarman datang kasaung te Pak goyang kapalpan Ahmadhar naon Pak kunanrung Pak Oh lapar auna memerun simpan wena disaung Pak Oh ayo gara dahar Bapak rekbalik muih dipakar Durrlohor salat lohor dura asar netepan asar ba karman ma dongkap de nganan sanggu nu isuk ayahir a pakarman babi budak ngagawei ke nanya apa dikira deket munar manir kos nugelok nganuran sumuhun ke pa awas setenyatu ya, supaya dibabuk sehulu ya, sia. Ya. Paladirin kiamat tetap Dur maghrib netepan maghrib, dur isa dugi kalaban netepan isa beres netepan isa pak, nyekelan kita be kiamat. Barang dugi ka waktu subuh, tak kiamat netepan subuh, barang beres netepan subuh, eh macul lewe. Eh, sanggu telingit rem barang datang karena jam 11 Doi anjing Bapak Karmen nganturauran ya Allah sangu ayadura aya naan Pak untukhar wa bersihgering bisa tengke juragan kain nyelah ke pajarkan kuin dianuran situ ulah ngeheseken jadi kos budak nur cupu karena kope ya Hai nurug cupu silain teh pantas karena ko cobaing teh giigidgidi Ka sawah mawa Muhammad balik mawa wadang kos nu gobro kain teh jaken sekuing kap Hajigaraharhunpa pala hadirin ringkas riwayat yq Ahmad Kirang langkung 7h dinten 7h wengi Kimad tekal betan sanggu jadi anuhir pak Harmanken laporan Hai kapal Haji juragan kagungan kakayaan se barang dongkap Bapak Karman Kappa Haji terasulluksam Assalamualaikum waalaikumsalam Waduh pusing Pak menrah nanti Waduh pusing Tas Ahmad Dewii cocok digawenakmah pendapat ba lain si Ahmad anu goblok sianu goblok <laughs> waduh Abbri goblok na Pak sianu goblok kusia dianuran eta si Ahmadprakkusi Ahmad dihar kunaon kusia dianuran Dei sianu goblok ho Ahmadhar dian lain blog Waduh Yes barem jadi muwe ah, dicerekanman nu penting kusiatanya boting majelemate ayatkah membuathar beliau adalah ahli bangunan yang tawa Tengah dahahar sanggu sugan biasa roti jelemate rupa-rupa ulah nyebut goblok gas Ahmad sitah sumah penting kusiatanya hayang naon etasi Ahmad paladirin Pakarman barerem bangetnek nga rasa era kappa Haji maneh Nanu salahah punya lantaranmaklum adat Jawara sappetting eta Karman ngasah golok babad jelinainnya capeknya dulu dicarekan barang isuk-isuk papa Karmanangkat kasah golok gest dis sangkaan et gegerok Ahmad lain kusungu lain kunaon Pak kupa Maledog manit tudan 7e hayang naon mau dicerekan ma juragagan penting khusus nanya si hayang naon tuh hayang naon-naun Pak jawab jawab jawab gitu hayang naonukang lauk naon aya <laughs> ah, cena hayang na hayang naon siya ulangang ayatana jugan Abdi Pais Laukmas Inung eh. ah, di 20 tahuntara hayang la emastara nga bangkit tangkuraksia kakara kamari Oblog bener si kagaring summut siam dirup ayaehkahang ayaah na atauun ayam majuragan wayah nawe jeng goreng-goreng haym illallah Waduh menakwabuda sigu kur maneh ngaran hirup kuli macullah ayaang la kaym segala aya enehkah haym ayaah Iih aya keeh baik naon juraga Punten baik ceki Ahmad lamunnge aya pay Palauk emas jeng goreng hayam ulah juragagan anungan ter hayang kusat ceki Ahmad Abi Hayam dianan kurat na mintar sihallah harita keeh Yamat diragagen kalau bakal di bebes-bebesgenddina lettak modar siap Ratna mintar sih kaburuuan getara sako lagi didianterkenku mobil menak lumana darah-ratang uh nu di tarima sudahgar anu mana kutangkurak Synik dibel keseken setan Eh, Ahmat Matenang wes sanajan sirah pinuh kuletatah <laughs> dibeken pahajiolah-o menghinana min si giiringit lengkap perak kepatnamani singkartip di peken mata pakarman mu gancang laporan maka pahaji kiamat masih banget tadi dipancuran bari tenang we di namanah na gumujeng baikmu Ahmad tetap we iman kalau Allah kuma Allah nu ngatur hirup menu penting ngaula karena perintah Allah pasti Allah diatur hirup manusia teh sana jandi hinahina atau bisa hina itu dihinakan ma Allah pahajijan tedu digebugan tekudu di tengera je lemah bogakah hayang ala kadardar hayang lauk emas gawenna oge cukup kupawenan airnya masih lain tekudu bingungbinggung cepa haji ma jelemah hayang ala kadardar kulaumaji pangalakeneku maneh Waduh ce pakarman buah garre lokal jeng goreng hayam juraga newamah Wahes Ga urusan lautuk Mas je goreng hayam kuring tebinggung I Nuja jantungnya ya budak ngahina satriaatanangtar Erm. itucara wayangji ulang ajar jelas Ibu hinamun jalan tapi sanajanki ituman yet hiji amanah seolah-olahTA amanah nitah dibedakan merunkarat na mintarsi sedang amananah tem berat Pak yang hukumnya kli kade wong wisswan yawanno pisan lawan trok trok trokk itucara wayang Maraktan Karmante trasluk salam Assalamualaikum waalaikumsalamdo memang cena ayah naon te si sinarioel Aduh nengang teh bakal mencit de jelemak saurat nasih Te Ari payunanneg maulah sok samarangnya Rios Arijalme maulah disamiikan jeng satu te si mama tedengen rasa gagah sorangan lah sok itu payunang pan bangun karunnya amat ah, nahhati ce pakarnya punyang nu kauuli anyarkeneh tepan aya nusok make kope berem <laughs> tay budak belegu terang neng kan nusok make koperem Oh Ma Ahmad paninten mah oh benerreta beleggudak tehkrat mintar si nengnguing karena beleggu tepi colodot gitu mah ti baruudak oge cenah pentak pi hawatirun Mang Ahmadnya manit te tuang tasju dinten singatumang urus kendaharne ulasok ngarah tanagana ungkul Kajal mite ka tuanganne tuana tapi ke sing berees ah, Waduhpan bangun karunnyana hemat <laughs> ya bingung orangrang TK celuka aun-aun Mangka koncara kajna pria pun Bapak teh Benghar surka kayakan an wajar weanukmas makan U damel uh tuh ayat Dei a Waduh jeng goreng ayam neng Dei Allah si kabiri ayat 20 Dei Waduh Karman melit hatna bingung sentimen datangrik urusan lautukmas jeung goreng haya mamamng tebinggung yenu sarupay Mamng ashar gaja jantung ibu ramak nengosng T celukawun aun bintang na parawan di karan menak lu mana neng uninga te aya anu ditamping punya ulah-ulah kas sawwah kabulan gettaratah mamamng teh nyeri teh gelis Yes si barem siah mag nitah ngananteankak neng ih sakit mamamang Nah apahan naha tenggelan Mamang ngu perintah tinneg Mamang kacel kauun aun tukang bobok tukangtarokkedduk parung cigunewa cikag kengan seraak cimane tanjakan beraja mustita jimmallak. betara Karang elmu Banyu Pancasona betara sangsang sabu angin sapu inuk sabu pare sapu naon di aya di mama <coughs> ettarat me mintar si tencellak cipa non Pak nulah manusia maulah sok dit gitu di tenggelan ulah meng dipaahan masuk mauwon mang mabo-boro kasah Mamang kaburuan dia Mamang terangng sana janbari jeng Kitu koma dipaahan atau di tenggelang sangatjan nengtara kasah Mamang silang kita get neng dai nganan kasah oh pen nugelis mang sawaheta sikarman meninggal gol RT pin Masya Allah Da ke nugelis manggaraala laukna jalanan manguh dipipir leit kalau we Karman burlina ngomong na uh ngaja burgan laku ja dobol mana bisa bener baru ngo co ngomong lauk singbok bangsadak jadi dewek capek lauk nges tewak dilepas malam kulah naletik mabok laut Jol nugelis mangger hanyati kolot Kaoek akuuk me hak capacipit ya guys benang kuneng ya pulang ajar Ilauk make <laughs> Ayo tewakam Bapak Karmen lewak hayaam lain ditewak di Balle dogan kumanehhan jauham mening bala kata la lumpatan anu nysuf nulumpat ka kolong ha Ayo hayaam besibokung <laughs> akhirnya eta ayam nyusuk pakarman laporan neng temenang hayam Allah piraku dasar ayah pitulung beti Allah pa hakekatne aya baru dak lettik ngadu hayam nenyo hayam Ratna mintarsih laju di tewa <laughs> baru dak kurang anterken you sok Baer masihan artos dilan <laughs> unnten manga aya naon ujan yo cena ayam tadi aya muda-gudak kuabi ditewak pilih diperyogiken itu balik bad dipotong atau badai diica ya Allah kasep nuju dipilari kuce taking ellehku budakkolot Etap pakarman kesel amak neapa nyamkin gedeku sewet kayak tak budak menang an menang ayubar-ngubar titah kajutang kurak dibawa ka di Pollor sego blog ngancam pakarman liwat ka main rejet Su tebudak singer beglampaur eta hayam tadipencit laut emas Nadipa makemantegak sanes kanten tomat ia dauna Pak menelima palapah tercuku hahahauh tinggal sebab la kurang lebih 5 kilo ay haym na digoreng lauk emas na dipais Pak meni meleding sengit pohara agit tinggal si Karman pipir dapurs Mas Allah nyangu ngupang bodas-bodas nabisa tinggal wadah na sanggudina sangku anunekkal hucan pernah dipakai ya Allah ce Karmat neng biasa na kaswahboanng ke model Ki mamaanduh aibunanaen bodas menanga bordel Waduh cekarman kiamat HTA terus aneh teimpa eta sinjang dimanakak kota getara digerek ngann kas sawahna dige sinjang le lupang sa kuno gelis dige tinggalgenopang ah, kudungan Sutraboda cumani ngarumpai karenamu mucangan Allah Karim nyanyanak sanggu nyanyanak lautukas je goreng hayam deh teing berangkat meninga gecrang turun gah di Nagaenngan tatangan na bengbreng aneh ynuugeis Daikaah sikarman Edan di Rorogan Tonggo ha <laughs> Kuawa amak nugaliis nganantean nunungtung Nam Pu ke yang kebon Cau beak di kebon kacang dileyak pagar di lene Pohara ekarman ngamukna ditongo Tanugaliis te gancang lempang Jol kasung barang datang Kaaung Ki Ahmad Kerrmacul di tengah-tengah kotaakanan Hai Assalamualaikum keddemalan Ki toko maju Ma lirenngkap etap Ki Ahmad tahan harga nemalan manglirenhola samasa kali Khla lauka yam jeung goreng lauk emas dongkap goreng hayaam jeung pai lautuk Mas parantos dongkap y neng nunganteran najis tenyiluk mala etetaasikarman manis morengkel morengkeltitongo setan setan Laila hailo goblok siwan jadi ciha punya malam si tem et nugelis temmunar manirdina le aya sugan kilometer mang liren najis et nu kana waktu ninggang kana mangsa aya aneh ba air reng kene nyiapken sinya nugelis turun tasaawa eta si Karman ditoto ditongo hawat Teragague lenceng teman ku hawa kaget ccing digawir hawa aek neyon golis turun wadoraga samper Gununglis sam Ahmad man tinggal apunten ne nga ganengkenkak mangwa-newoknya ngeri woh ke si orangng Mang man nuju kapung per <laughs> padahalte Ma si banget yuk didi udah ayat ca ayaah ulah yuk ne ngajajabken mang bilih teningali ngan Sulame cepeg mang yuk ne ngajajaken nah pala sadek dittungtun kuno garis maka Sulampe Karmen hanya Doi menungguwak digo barangkat togoh ningali amat geri tungtun eh leluswa Gusti mennego barang guys beresi banget dibawa kasaungtahqi Ahmad eteta datang kasaung aneh prokwe Bapakpak punya su ngareret karena kagelisanu gelis najis karena sinjang naget Ten leret tungkulharma sikarman ngoang ka de pewinian Pak bangsa Tara ya <coughs> ngintipharma tayuk emas tanu ya goreng haym neng katama Dunya aak Anjen mageliis tegu melis Behar terbebeng Harun Mamang anu sakit tegaduhne seolah-olah Mamang tehhiji pakir miskin kohoyong karena lautukas jeung goreng hayaam kulantaran maneh mah cukup kulidikan agama dan lebih kadaek nganuran kam Mang laukas ayat goreng hayam ayaah nuhun gelis katama ku mamaangdunya akhak ngan ayaeh kauhoyong mamang ne ayaong naonma gelis hari Maang Matara biasa dahar seseorang aneh Maangho yoma direncangan lu sikarman mebes Dewa nugelis na-naun Ma ndak neng cantuang oh, Dewikar karena eta barang di sarngan kuunggelis ka kiaahmada ke ngawab sangahap goreng hayaam saciwit je laukmah saciwit ayaah aneh Pak laju kokbok dewe pok na neng punnten cekap Ma nggak Cardinal ma pac <laughs> Mas Allaheta nu te drag ngap ka mangi model model aya wartos tedahar menitjuh dinten aduh Gustiiaing olahos hidangan anu sakit poharan yang ukur di Gustijalngku sebab hoyong lauk masling modeldu Gusti lainlma Ratna mintar singucur Cipanon bari bebenah ngabangingi teras nangis langis faktras langsung muih salengkah dua lengkah nyi lekak Ahmad salengkah dua lengkah nyiluk Wah cekarman jadi sarwanajeng awe-tahdulur riwayat ngalakon di sawah anuhirku marat namintarsih tiap enjing tetiasa diwaalku ibu Ramana tetap ngalaan laut baik sikarman meningkuru awak nawahku <laughs> ayam bekumun jalan étend Tanuugelis tehba teras tiap enjing ngananteran, barang Katillu Kalinangananteran, Yeeki Ahmad nyumput di Hijiduwus Cau Ruyukcau. di Karman ngawal terus <laughs> nangngkap ditgok <clears throat> pala saddere Ahmad tehka tinggalali ayahwaraana weker hari ring <laughs> danwaildrima fa Hawa mu itu bahasa Arabna pisunnakir du nenging kenya gais nih bulan purnama jadi buang kabinabinaki Mu emmut karena kodar tinangtos anak teh saar Aduheng masing kas sobat emmut ke nasib jengqadar Mamang paling mana didengeken paling kolona ayah suara palingi wetan eta nuugais seo ka itu geraba ka mang paling mana pakkarman bantuan atuma sobodo ha <laughs> sobodo nangring we sikarman man togo et nugel siriwi wetan diteangkan kebelah wetan sorak belah pun danwail nakalbadriad mala fagoati Kh Adipiwa mulah Duh neng gening tenya gelis mir bulan purnama jadi buah hati anak de kabina mang paling mana <laughs> Munte em mukana Qdar ang anak saar aduh masing kas sobar eh, nasib jeqadar teraspak anu akhirnya ia bingung Ratna mintar sih sebab yaki Ahmad teh dipilari kapalipullonswanten belah wetan em tanrat na mintarihdo jika memang Ahmad tebogoh Ka neng Di Sinir nama nang neng baik nganji gangara rasa tegang mepeddah-pedah neng jal Jamigaduh Jami Benghar padahal Mamang aitning mallinek mandang kakayaanlah Mamngg mahoyong kagungan carooge nusa kira-kiranya lemet genddunya airat man nugelliste bahasag melain manang harta kakayaan is itu hayong kagungan cara caraoge nu bisa nyalamat kendunya herak rasku nugaliste di tema land dari Pak ku hari ring anu raos sebab nugelis oge ahli di pasantrenya wa Wanaalaku minadunya sururon waan aman kabanin bana bunya nahu pa aqamahu falammas tawa maqad banahu tahadama itu bahasana nugelisnya seperti impianimpen as kagungan truk 20 asanya kagungan mobil kalau 20 asanya tanya hoker ngimpi pan gurinyaalmahdang jam genap Gusti te peak hijihii atah <laughs> manusia kayak gitu présenterlah pedah pinuhku harta kakayaan bogara sangora kene cekrarasaan mual maut maninges poho karena ibadah iaing teden kep eteta jelemanukitu persis teaya bedana je ngimpi parangsana mual maut harta kakayaan dizakatan ogenya ah ngaluarkan zakat jorianya segalanya maut teh Gusti sarangi Rangi aca badunya intola umruhu Wanala Minadunya sururon waan ama kabanin bana bunya nahupa aku mahu tinggal tawa ma tama Ahmad mu pinkung asa ku bunga bunga anu Amar watasuta dana tiwa ko diil naku llamada ati anakami de kabinabina emut kodar tinangtos anakate sasar aduh uleng masing kasobat emut ke nasib jeungqadar ya Allahning si mangte etak ma sikarman manang keptu gituongoing Ahmad paladirin genyelong emutananarat mintar si Ma nyangkin manap jadi ibu Ramanate Gusti meningaasanla kanu gelis ke kebae nganantean kasah sikarman meninges pegang awakha <laughs> paladirin ibu Haji sarang Bapak Haji teleh musyawarah berang peti kumahana kuma cara nana Gusti Iratna minta sih terasa diwagal gitu cara wayang <laughs> de cepa hajiannya kuma kumahnya reatan nana lantaran akan nggak bingung yet teh anak keasa diwagel majar menang-menanglahraya tinran ya maja menang menanglahraya ya tinira yaini Saria tanang Batar ang di bulak di balik mu sawwarah Yekuuma aya a air nah dieutan nakuma waristi Allah lenggresmi Ka sapisan sullin raya katon Pawarsaang setiap hadirin anu akhirnya jadi kaputusan il muyawarah ibu Haji Serang Bapakpak Haji jadi ibang kawin isuk pegat sore urang tikah sebab beratna mintar Syfa lamun diwaggal Gusti bilihku ma urang teh kagungan putra hijihiji urang ada mal sera ma jodoh surat bawa Kak kantor urusan agama makaning etak hayangan kasih neng tehkaling ba surat pakarman Lempang Mamal surat sepanjang jalan etana majengkel baik jadi dewek anu capek dewek anusat tengah modar deh di di jalan Oke budak air raya di jalan kurmain kalauil terus sebab Karmanparupal datang ke kantor urusan agama Assalamualaikum waalaikumsalam kepala kantor urusan agama ningali si Karman datang tewa Paklah-olah tadah perentah nugelis Wah jadi ya kawinnya sebab Aing sabara-bara kali nyuratan cunub jika anak waktuning karena mangsa aya aya suratji Alhamdulillah jodok serajengpati pikiran kantor kepala kantor urusan agama menjelas itu teman-mas Allah Aing urusan nugelis jeng aing barang dibaca ia surat Dinas surat Nah untuk panjang lebar Anjen penting kudu menghadap mama Haji dintenng jam menit kalianyan Ma Haji hatur lumayania artos 500 zaman normal Waduh ke kepala kantorar mejapoko saya segala kurang ah, siap berbarangkat ya karmanhatiokp <laughs> sana manehrek di kawin pannge sobanpang saya enaketa barang lempang sa panjang jalan etetahaat pada naros ka pana Ipa badai angkat kamana ho nem tejang jodokajeng pati jodok <laughs> jodok cekarman eh dan <laughs> paladirin sadaya barang dongkap h pana Iibka Haji Assalamualaikum waalaikumsalammpi <laughs> Ma Haji pakarman terus kalebet jauh tina pangarti ayah hiji masalah Ari jodoh sarua jeng pati henteu tah ieu masalahna mah cek panaib pak sapan dapat abdi sepengetahuan abdi jodoh mah sarua jeng pati sebab rahasia Allah gitu oh jadi bener jodoh mah sarua jeng pati teu bisa diganggu gugat deui laras lain menangsa bisa-bisa manusia tapi ngan ukurnya reat kurang mah tapi anu neng tuken ya Allah Oh nengmama Haji jadi jelas jodoh masalah wajeng Pak jengpatiak Kaputra Mama teh karat lamentasi seeur malah Anjen tiap bulan nyuratan baik Kulantaran cek Anjan ga jodo Masrwajengpati kumaha atuh ia Putra ba tukang kuli macu <laughs> naib menjo lain Aduhalnging-ingwin kulantaran cek Anjan jodoh Masrwajengpati kumaha atuh jodone Ratna mintar sih kanggaran si Ahmad m suka suka <laughs> tukangkulli macul suka suka terus menyaya-nanyaan ke Ka koahpeah <laughs> ngawin ke anuhir ngam Pakdakhirhadirankah sabara-bara puluh kali karena dibawa kakopeaahkoppe ya <laughs> sekali suka kuring tetap suka tetap pipisa lakian Abdi sanajan anjenggara dinning aya waris la pangurus maneh kawin anu kapak di Pak beres nikah panah Ib ngorolos Karman ngorolos Ibu Ra mau ngorolos Kak kamar Pak tempat tidur lamri naon rupa anu ayahdina kammarat namintif diangkut KBku sebab ke17 Boga Minantu goreng keboga harta kakayaan Dina kamar ke ayah samamak hiji jeung bantal hiji alias Angangga tepati diropea nugelliste ku Iborawi lak baikpanna min Ahmad tehh itu asal peting para sadek dikirbae kanu kawasa borro-borok susukaan Gustiar tuningdang karena harta kakayaan pedah-pedahing ayah waris jejalmi anu Teuh sakil delingkaraos aratani badunya wa intola tala umruhu wa nala minadunya sururan wa an'ama kabanin bana bunya nahupa aku aqamahu tawama ta tas wengigara bobok gelisku sedih tanya Pak paling kenya pitu kas KB madulurdulur pikir tengk takabur eling ke siksaan kubur neng boboosku sedih updateumaos kuduna menurut beka Dama atau dawais sahabat orang bakalmati nyawa di Puutku Gusti panan kudu hati-hati ibadah maasingkumati Haikaraana kesakarat kaduh Bapak Kaliwat-liwati karena ibadah ngaliwat ngalamahshot kan dan manusia mamualsagangnya di akhiratnya Kanyao kadung kaliwat langkung hantennyemak maka yang Agung sakara nyarena langkung Bapak kurang teh terbes bisa embung neng bobn gelisah narat min sihit sama manis pari hati rumah tangan jadi ropeku Inung Bapak Halo akhirnya kurang lewih dua sasi Ratna mintarsi salana ngajangjawi tuna Ratna min Kacaritakan sobat nayipa Haji Hasan jelelma Benghar di hiji daerah badai pesta ngayaken hajatan nyepitan putran terpaksa undang-undang ke seluruh kehaan manehaneh masuk ke Bapak Haji Hasan saja bati surat undang anu ilahhar biasa ditambihku serat Dina serat Na Kang Haji Dina tanggal saatu bulan anu Abi teh badai yepitan putra Kirang langkung Abdi Haja tehh tilu dinten tilu wengi Ab teh memanggil wayangkemanggil topeng temanggil film Ab ngangkir genep ulama anu diangkir Waduh bener yaman ya dulu hajat ya ya biasanya lamun je lain dulu sapji jadi dulur tapi sana jangan dulur sapejit lamun susah tuafa Haji Hasan ke Gunm catur Irencangna Jalma Benghar badai hajatan ce haji Hasan man gancang a ke pasar kebok melik kebo tiluronangan ya juraga berangkat melik kebo barang beresta kebo a geng tilu tilu anu maksud reka eta ba Haji hir baba Damian muyawarah ce hajiman waktu deket wayah maneh kebo bawa norobos jalan leweng lamun maneh berangkat Janari jam tilu tengah petin Janari datangangkan itu pasti jam opat sore wayah angiringkan jawab pakarman Har Jami nama Pak Siah Madah ayaah Haji dehai ulanget pinku sentimente ya ngankilna pa hajiman lamun Syahken koma sianya kaj genteng betus Dina Inung suku koma ulah betus Dina sugut Aduh Aing Tak boga minanttu model gitu deabk disebutkan Jelelma kulipang Bang warna wantar sih nuju Bobo setengah duamatpemaang tahami datang Bapak Karmangeoranjanla neng udang ya si barem tak udang ke Aduh Gusti salahing kita ngagiringkan kebo karena ulah kabibina ya ke dengan kapan kayak akibat di akhir eh boro-boro jeremmah akibat palan Iratna mintar sih ke Kintenos Aduh Gusti kulanganjar cekrat na mintar sih nahan a menun tayang mu tayang karena tempat tidur Gusti naik loncak nu gelis karena janela ditewak Ahmad sing sobar sing tawakal ke Allah <laughs> terus Ka Gustitengah petingkirbina mengawe gerak mengawai akan kita ngagiringkan kebau gelis anging jalma anu sobar KB yang mual bisa nepi karena martabat luhu mual bisa mulia manusia lemun ayah ditulung ke Allah subhanahu Wa ta'ala gelis sanaos dihinabasa ada Allah anu langkung uninge sawwi akankersa ngarik rik non ngagiringkan kebo Tetega Abima ya Allah etah kiaahmaddang dosa pinjang digemolkan calhanapun turur kopeah be diangemba logoencengan Aduh Gusti salaki di hinsa amad ya molor ke ya gablok <laughs> Ahmad menyekal tamang sikarman nggak giring ke pan kebo pet masuk jalanlinger aja kebo di jujuran Pak Aduh Ahmad menit toke cangnyekal tamang kebok maksud si Karman supaya kalau ya kebok suku kebo Ahmad buat me I suku Abi suku kebokblok panjang jalanlan yahmat pinuhku kasedihan suku meninggalgara rempangng mangeran manehkah muna anehkah pun bisa jawab bokah salat kemenang Bahlah Bapak Ma Udin salamet temen di tengah leweng ayah swara nuidung mau nantitul bisa jawab na tangtu gedeka siit karenahul ajur resaka be jaadna tinggal ajur sakabeh kiamat sedih nalangsa ala kadardar di du dunia di jujuran kubatur kenalallah lillahi ta'ala kumana anu ikhlas tapi lamun ngemutkan ke dilam akhira manusianya kasah minta tulung lamun te bersih dosa manusia te pasti nanangan siksa ante Allah di eta jelma Beng Harmoro Karmandasing man mana dunungan maneh mungkin ce enjing Pak di mana kallarsan aya Kyai sana sebagai ayat Kyai Oh benar-benar benar bener yogian diasyaolah-olah kaon diantara nugawepang Bang warna Pak jadi melang memawi dicanaknya itu malam udah lengan panjangga e <laughs> hajat si ulahmah ya kuru seperti imam sorangan kurangyan teh tak maneh teah Nah jadi palayan je battur manehkah maneh tadi diberre airina pegaweian maneh spesial bagian minuman kopi airRT bagian konsumsi yetina minum-minum lu model kumahan ukudu diberre susu model kumahan ukudu diberre kopi layanan ku maneh Simat tukang nagar Chinakah benermat si awas ya Ahmad tegawenangan nag direk hajat pakarmanmah tukang ngoo pala saddere tukang ngkantatau nu pantas diuguhan cair ya jadi berarti ya Karman tepak jadi bagian konsumsi tukang nilikkan Jami mahadu di tehcap botolku dimun di kopi pakar man teh ngatur minumen minuman tehcap botol jadi akhirnya pala saderek Ahmad dua Ditan ngoni temenakhar kumaha akhirnya kejadian anak bapak barang dina waktu enjingnya pala hadirin 10uhan ribu sebab mungkin wengi teh baris dongkap ulama genep Anu malahur enjing nanten tabuhpan sumping pahaji Hasan sarang ibu Hajikalayan Ratna minna min tepak barang lungsurtinana mobil Serang Ibu Raana a panjang jalan ibu Ramana tehnganngan na sehat nenge carage gitu maulah dirop gelis tapi itu oleh nugelis mah Pak manahna teh tekun baik kassholeh man barang lungsur nugelis teh jalmi dugi Kakabeh panon teh nga hiji ningali karatnamensi ningali kagelis maninya tinggalringin lengkah perak kepatnak man singker tip adu Gustijal mite Sadayyana manigeger tukang channel sampai bahhe tangan channel Luker ngadaan toge eta toge nepi kalepahkana Iume luker nga rokok nepikararaga eta rokkon sebab neon ku gelis waduh cekarman mangkaning lalaki nayetuh Gut sih bunga anu tay hingga Gusti barangre nelaki ya Allah pa cumang cemoongku hampas kopi si Karmanhur lamun kampas kopi tadi dicerongken karena banget Ahmad Pak na mintar siih barangre ne nyelu jadi salalaki ke nga hapan ha kuli tak hariita keeh pinsanpa Ibu neng ku naon aduh se patuangan nengbu padahal nugelnyo caroget na mintar si tebong patuangan ya Allah kunnaoniku naun kera di ararang kaat Pak di para Rayang Gusti ibu peuangan terus nubuka rahasia si ningali Ahmad ya Allah nutetep pak kok jengkeehku sebab ningali caroge dokter di manage dipanggil disuntik sabara-bara kali najis Seasa Mengpanku sebab tekenan Ratna mintasi banget imut kamu jadidicake tekenan batin palan Jami puluhan rebuku sebab badannya hadiran ia anu genep ulama paramenak para Paros kumpul jelma-jelma Benghar parantas kumpulku sebab piken map ulama keamaarangan Jami juwara-jewara ge kumpul pi ngajaga keamanan hajat Jelma Benghar barang pulang lewih jam opat sore eta ulama anugal kabeh paras Suping para menak Pak meningantai rehormat ulama waduh ribut ulama datangta ulama nup sadana menak berikut Bapak haji Hasan mertua anak Yamad Pak sujud kabeh ke ulama Assalamualaikum waalaikumsalam cum tangan kap manisisaku mahalang layangan borta ce pakarman ulama sikar nyebut ulama tebegu ulama ulama ulah cara si hirup gobloha yang boga pemajikan gelis ka ulama kiamat leret kap ulama barangreret kia ya Allah bunga bunga anu Amar watasuta Gunung Himalaya ageng agengan manah Ki Ahmad ia ulama anu genep teh barang ditingali Kuki Ahmad murid manehhanan jadi kiamat pertama gaduh santri teh anu genep aduh baru maneh nu bakal nyaji kiamatmuanya guru nuju sangsara ngaharepan Ha uh maneh anu dipanggil parang sama mate sah Di H sikarman maka ke bari narok tuh ulama tuh canggusia ulang-almu naik ulama tuh nu list tepa Bu keraos Bu kurang panyakit pohara amat Dur maghrib je mengeis rapat isanapan Isa berestepan Isa siap kabeh para panitiat jawara-jawara kumpul dulur-dulur tokol di mana ulama disilahkan ulama kah hijji koma Anjen ulahgara neng awewe Nudak lamun bawah jauh Karmankah Ahmad Maen ngomong saja batin ngomong batuk bersin temenulitan kiraku ceaiai batuk temenming manuk derpangosan Alquran barang beres ngaos Alquran disilahahkan engka ulama anuukahiji der ulama tengoos dicari wit etak kujallma pedah-pedah ngebolohok nyebut salah ulama ka dua disalahkan rugi kalabah nuatilu jadi salah ke nepi kalima Pak Ki Ahmad Koiahah diduduk sabelah tinggal sabelah Doi banget naak kia Ahmad saku mabiriit sayng dicerong kulemak dianggappangcok barang dugi ke ulama anu terakhir beres Ulluk salam Assalamualaikum Waalaikumsalam dolor-dulur ceku ulama anu terakhir kauula mual bisa ngaji sebab didenge ke nanakku Kaula tiin ulama ngaji anuukahiji ulama nukahhiji ngaos aya nunyalahken dua naga nyalahken sampai kali ulamanyalah mamamah mual ngaji hayang kapanggi jengnyalahken Allahngan Jelma gelo jeo didengeangnya bener hayangnya bener sad Ahmad diset di di bawah sedih Nabi Ahmad di barang diba karena tempat maanucaan Har pun ulama nugene para mena kabeh nga barisna min jojo ke pahaji Hasan mitohana minimali karena temok si laana so ngakuoha manga Pak badai di-prek ce Carmen harus kuper otokol eh, sahangaran anjing Ahmad Pak Ahmad jelemah bener maneh jelemaho Ahmad je bener Pak salah Nyalahkan kau lamaon bisa man goblok setan pe dicarekan Pak ceki Ahmad Hampurawe tiluhur saujung ramut anap sausap dampal Mau di Hampura ampun we pak mual dari ampun blog maneh paladirin ye kiamat mentah di Hampura teu bisa di Hampura menta ampun teu bisa ampun kiamat teh emutanana dugi kangarasa rasa asa jadi sungsum jadi balung sumerep karena kulit Sumarambah karena bayah langit asa melengkung Mega mayang katon kasuun kali nggak murda kelayan di cangrekendina ujung rambut parat kan murni para panitia balangsa kula sebuah duatu anj beangnya Yahmat kula kaplang tanggung di waktu na mintasicern jelemah menak kabeh pada begoong si horengia ulama anu genep Oke murid ya jelemah datang Numarawak jasmarawaen pakaian samping mama wayah negara salintara salin kurang kiamatnyawa Quran jelemah muriding bulu punuh kabek pala hadirin sadaya etapa haji Hasan man diluncat yang pamaji kanan aprak apakan kauunggal jelemah panetaisan tuais sana palan kiamat tras rasaos eta mata sietakabeh sikar ke hirup nga Jo kebonca lama bingung kabeh Ratna mint sih bukullingan nyeri boga salalaki dihin ya Allah goreng et Ahmad tehar anuhir na pidator ratna mintarsih dulur-dulur kuriga hajatega manitip titah tukang nah rancai menipilu puham pas kopi Hampura ibu Hampura eh minta di Hama kabeh bogaranikmat bogara sah harta keayaan loba ke sarupkan karena jalan Allah ke manusia tetap wa hinsa pe akurat me minta cacar bolang kabeh punya pajah Hasan maongko kaulmapan eta cerminan tua cern tua <laughs> tadi mah tepikan yangrap karena tem ngakuohatah isuk-isuk tepa jlma geger mobil saya na mobil nek ngawal Ki Ahmad p Ki Ahmad biasa ngaingan kebo emang ajakan dewe Ka pakarman eta eh, pakarman siun kaki Ahmad asnya mau nih maneh bubar eta hajat loboga hajat pinuh kuna sehatjalmi pahaji Hasan pada nyeksilkan kiamat muihkabumi Ratna mintarwi ji Hasan ke bingung tesangka ya Ahmad pohara horeng teh ngaji elmu nepotah kiamad te putus ngalalakon lebih karena tujuh bulan permios bade muih wayahwe akan teh pasih ke bad mulila ang hoyong ngi ulah waka muaami akan paling ges desa wengi diditu di Pasihan Artos 500, Kurat Mentarsih, Kupa Haji Hasan 500, zaman normal, Ki Ahmad mau duit sarebu muli. Kopeah tinggal Sebelah Nek balik ke pasantren, kabumina ibu ramana anu asal. Allahumma Salli ala nuril anwar wasiril asrar Quan Wayar watahi baluyahar Perdaksora guru maneh baliknya berang santri kabeh kumpul saydina Muhammadil Mukhtarwalihilhar waasa bihil ayar adai amillahi waifholi datang kapasntren eta santri kabeh Srikabehda Kyai bisabelah kopeah Ibu Ramangumujan neyo Ahmad pakaian rejet kopeah tinggal sebelah tuh kasep mack ba naun ainangan awek mah kudu giningjuh bulan maneh allakon kalah kaak sabelah kopebu ku ma hasil Insya Allah ngann Abi gaduh kehaan jelelma Benghar gitu nyerios malah Abi Gadu hartos sare Bupa coba panggil santri karena kita balaanya pakaian uppang sayaapa Abdik nyaba ka Jelelma Benghar artos dibalanyaken kans sorban nupang alus nas sorban jubahpang alusna jubah igalpang balusna kamimispang alus jeleme Beharcan kapeser Ahmad dieserku Ahmad barang baliktikta Yes santri mawaang keraas dicobi kuki Ahmad Allah hurobi cahaya Yamad moncoronglirrkadian ningali areng aina nenyo inten mutiara ram mana suarangan dugi kalbah terkenal ningali pabentuk Nu jadi anak Allah santri kabeh geger aneh amed jadi ngawali Ka malah rahaat kabeh Nu ayaah di kampung eta kabeh pada geger guru Naki Ahmad di Mekkah turun padahal etak ya Ahmad Ahmad barudak padadah subuh urangnya Pak Kajjelma Bennghar tinggal ayat saabaha santri ayat tilu rat 100 santri anu kabawa bunga anu tekabawa ge bunga naun sabab ngaji perekkabawa <laughs> bungakabawaji perek bad subuhtedaran kabeh gining santri anu 100 ngiring Ki Ahman sa panjang jalan jelma ayaah guru Naky Ahmad di Madinah jeng Tim Mekah turun soreng etak Yamat sa panjang jalanur ningali santri 100 yiring ulama jadijal ningali santri ngiring ulama gila badnya eta gegerkabeh Jalma hari paha jaan maker ngalamun baik nga rasakabalah jog boga min sebab anak aing maggelis kan penghararkan bisa ngaji gelaku Aduhkababalah jog aing boga min ngaran si Ahmad barang beresnyariosski tupa kap cekpa haji Hasan sah nurrekmaraain bola itu barang diwaasken anu sanerna tenyangkin caket ya Allah lainjal minorrek maraain bola ayah hijau ulama diiringku santri anu 100 Aduh cekpa haji gagalwinken anak lamun satu tapi be dunya aan salah anak aingwakka dikawinken kangaran si Ahmad sanrina gemal tele ngaji aduh kaduung buah-buah ulamarek ngalamar ya tenyahun anak Ainggres dikawinkan bener Assalamualaikum waalaikumsalam ap paha ja Hasan manis sujud Pak tewa kaki Ahmad tenyahu etatuk santri kabeh caralik pahaji Hasan maninorokok tekawayaan sujud kaki Ahmad apun ten wa ajengan aya peryogi na ah <laughs> santri bingung masalah Allahkenalan Kiai Benghar amad sebab Ahmad tenyaken diuh bojo Pak nyarios genat teh regna tamu kaj Pak aja Hasan permios ajengan Abi badkala manga datang kajjero Imah ka beneran ibu Haji ke ngadalan kue nih hajiranan Ka haji bolor si <laughs> lajuk eh? oh, ibu haji kolot-kolot men bolor-bolor godungan putih ngarumpai karena memuncangan saw daksa sifat etan nugelis meninggala gelempongluk salam beli mukael Assalamualaikum waalaikumsalam jual nugelis Pak santriuhga imah gelis amat anakku 1000 santri menerribut markenju dianggap nabarudak santri I putra nuboga imah kermilihan urangnya <laughs> pedodak salah nyabajeng Kiai lemunto sa sappolinatan eteta nuuga ngalong we di napanto pak kajjeronnte kal keluarar hit te Malang napanto <laughs> buat etah Ratna mintar sida puguh kas me teraswe disampur keun kia Ahmad tehh di amung damis nekulu gelis lajeng dikail panangan dehtingkang neng hampura bari dibawa taka kamar etaki Ahmad jetrek ngoncikenun pantto <laughs> tinggal santri bingung Kyaiida dibawa awewe nyebut haram meka guruai dibut santri anu 100 hu pahaji Hasan dengelan pamajikanana di dapur modar siap wa Uah mual TS ka Luhur kehanaap Ratna mintar si boga sala etaasemah dibawa ka kamar si lung ibu pusti biang kerok ya jahanam bagian nasyarat na mintarsi Sarua merenjeng inung siap la Allahwaar neng nys Kak ibu gelis ibu coba digebuguhanku Bapak mal nih jahanam si bagian anak disikkssa ya Pak puntentu cekra natar sih Bapak tedosa hari negmah disiksaku Allah wallu alam can puguh Pak tapi ba di dunia disiksaku Allah Abi Masih disiksa naong Allah ibu khawatir Ka Bapak tapi kawannibugan ibu Bapak gaduh panon sakit nama saya tapi Bapak teningali dikutuk bapakku Allah Bapakon Bapak mau ditanyakan baik karenadunya disiksa Bapak Teku Allah ibu Hawatos Kak Bapak Bu Abi Mual sarangan samarangan nyanda keak lalaki paneta tegang Ahmad Bu papa geststeningitapanon eta Curug Ibu Hajinungtungnge belum mallik ka mata Ki pan haji Hasan si dirorek koing mata siap orang laining anus salah mata siu kalmpat kudunya hanm diset terus kuning Haji santri ribut Desnyebutlantaran ngadenge etap pamajikan kiamat santri ribut ciling sedeken si sinya paji Allah udah Ky itu buka rasia aduh nyebutrem 20 kali yangdak Ahmad Ulahgarang Mamak Nusalah tenyaritaken hasil ngala kontah Ibu Anjin pahaji Hasanrit nyukru di Har Ki Ahmat jengratna minarsih gelis kasep Bapak Hampura dunya airat sana Janngka anakak Bapak tetep berhenti koro-goroken jelas Bapak tenukapanggaruhan kudunya ilmu Anjm anu dimanfaatkanku Allah Auna ba kappalang nyebur kecap Bapak banabapak hop senang Bapak dunya herak dipakaimaraaban santri naun kepentingan agama lillahi ta'ala anuhir harta kakaya anak-anak dipasrahkan kaki Ahmad Kuki Ahmad ditasarrupkan karena jalan Allah guna kepentingan masyarakat muslimin muslimat khususnya di masyrik dugi Kamakrib tahhi itu para sedere riwayat Ahmad hapunten kasadayanane anu nyetel kana ikat